Chunka iskainioh capítulo. Jacobota wanyuchis Hankomantawan, Pedrota cárcelas Hankomanta. Chay tiempupim wakin iñikkuna Yakarichita re Herodes jayaykorja Juanpa wawjin Jacobotapas ispadawan wanyuchinankupagmi kamacherja. Judiokunapa gustunpaq Pedro tapas Pedrotapas presucharurja chaiga pasacorga, mana mi fiesta punchaupim. Pedrota preso carcelman karcelman hinachirqa. Hinaspam tawaman rakisqa chunka soldado cuida cuidacherja Pascua fiesta pasaroptiniam, Pedrota juzganampa gronakunapa ayllanman jurgomoita monarja. Pedrota cuida cuidachiptinmi Llapa inixkunallataq paypaq Dios Dios tamañacurjaco. Pedro Pedrota Dios manta. Herodes minerja. Pedro Pedrota urqusaq llapa runakunaman, nispa. Chaitutan Pedro puñuchkarqa iskay kunapa y iskay kadinawan soldado Wakin soldadokunañataqmi punkupi carcelta cuidas cuidaspanco. Inapting mi jungay llamanta señor Pangelning, chay pericoreror chay carcel canchay wang juntay cospa. Chay angel me pedro pelajea AY cospan rikchacherja, inaspan minerja. Otjay Atari, nispa. Inapting me pedro pa kadenakuna Ángel uichirurja. Angel minerja. Wehaunikita sumachta watakuspaiki, WAN hinakui, nispa. Chaynata Pedro roptinmi Ángel Nerja. Capacospay Quejatiway, Nispa. mi Ángel Pajepantarerja. Ichaga mi achargacho, Ángel parorasjanja Chay Chaymi piensarja, revelación yakasjanta. Ichaga iskay punkupi soldado soldadukunapa ñawpaqninta pasaruspankum, kalliman lluqsiq fierro punkuman manta corja kikillanmanta kichakuykurqa. Lluqsiruspanku por kallitaña con. gaita ángel sapallanta musia Chayraq mi Pedro nerja. Kunanmi ichaja, chigapuni señor yacharuni. cachamuarja ángel ninta, Herodismanta kunapa, llapa piensas piensas manta librawanampa. Chaynata piensastinmi Pedro pasarja, Juan Marcospa maman María wasinta. Chaywasipim wasipim cuna, runakuna huñunakuspanku Dios ponkuta punkuta Pedro takaykuptinmi, rode su sipascha rerja hawamunanpaq. Ichaja Pedro Parimashantar riqsiruspanmi, kusikuyllawanña mana punkutapas kichaspan kallparja okuman. Pedro punkupikachkan pikachkan, nispan chaymi Paschata Nerjaku, Icha lukayarunki, nispa. Payñataqmi Nerja, Pedro punim, nispa. Paykunañataqmi aswanraq manan Manam kan mancho, Ángel nincha, nispanko. Pedroñataqmi punkuta takay y Hinaptinmi kichaykuptinko, paykasqanta rikuykuspanku Admira admirakurqaku. Chaymi makinwan upallanankupaq huillarja, y y mainatam manta señor tagmi, Jacobo willaychik manwan, enigmasen chikunaman, nispa. Chaymanta Tagmi, soldado cuna Yumpa y llumpay y y pedro Pedropa chinkarusqanta mana Chaspanco. Pedrota Herodes maskachimuptinmi, Manataremurhakuchu, chaymi soldado tapupayaykuspan, kamacherja paykunataña wañuchinankupaq. Chaypaq hipantañam, Herodes repokorja Judiamanta, Cesarea yachtapi pa Herodespa manta, Tiro yachtapi kaq Sidon Erodespa kaq runakunam, y causa kawsaykunata Y ichaja mi. paykunawan piñakuruspa manaña apachirqachu kawsaykunata. Chaymi paykuna tantianakururqaku, Herodeswan rimanankupaq. Charaikum amistata rurarurqaku re erodespa confianza cervejnin blastuan. Chaynapi paypa yanapakuyninwan Herodeswan kaqlla allin yanankunankupaq. Chaymi Herodes paykunata sitarurqa huk punchaw rimanakunankupaq. Chay punchaw rey kanan pachawan suma sumaqta pachakururga, inaspam sumaq ya tiyaykuspan, llapa en mi chairuna chay japarispan qaparispanku Caija Dios Diosmi, manam runachu, nispa. Diosina mi mana nirqachu Diosta Inapting mi erudista Diospan hilnin, chay un Dios chaymi urukunapa mikusqan wañurqa. Diospa palabranmi ichaqa, an hinastinpi willakuptinku y Bernabéuan sauluñataqmi, manta tukuruspanku, marcoso an Marcosuan juan Juanta posarikuspanko.